die overstes van Israël getel het, twaalf man was dit, elkeen vir sy families. So was dan al die geteldes van die kinders van Israël volgens hulle families, van twintig jaar uit en daarboe, al al wat in Israël op commando moet uittrek, al die geteldes dan was 603.550. Maar die leviete, volgens hulle voorvaderlijke stam, is onder hulle nie getel nie. Die Heere het namelijk met Mooses gesprek en gesê, Net die stam van Levi moet jy niet tel nie en hulle volle getal onder die kinders van Israël niet opneem nie, maar stel jy die Leviete aan oor die tabernakel van die getuienis en oor al sy gereedskap en oor alles wat daarbij behoort. Hulle moet die tabernakel dra en alles wat daarbij behoort, en hulle moet dit bedien en rondom die tabernakel laar opslaan. En as die tabernakel wegtrek, moet die Leviete dit afbreek, en as die tabernakel ris, moet die Levite dit oprecht, en die onbevoegde wat nader kom, moet gedood word. En die kinders van Israël moet laar opslaan elkeen op sy leerplek en elkeen bij sy vaandel, volgens hulle leerafdelings. Maar die leviete moet laar opslaan rondom die tabernakel van die getuienis, dat daar geen toern oor die vergadering van die kinders van Israël kom nie. So moet dan die leviete die diens van die tabernakel van die getuienis waarneem. En die kinders van Israël het dit gedoen, net soos die Heere Mooses beveel het, so het hulle gedoen.